Arrakasta du maiatza tauladan antzerki festibalaen hamalau geren edizio hau. Aste hartetik eskoreentako ikusgarriak antolatuik bazien, ostialin izan da estrena ofiziala eta maure gaineko plaza bete da. Neskenegunin, ebien lotxa gaiko emanaldiak jaialaian emanik izan dira. eta behanta batekine hasi da. Benagentik urentzila arte egondia, nahiz eta behant izan, eta ipatzekoak dia bordeleko M kompaniaen arrakastak, Lapurdiko bilaka dantza kompaniaen arrakasta ebai eta lehioako huts teatro kompaniaena. Justoki, mauleko kultur xailako langilia eta festival horren antolazale den Kristel Mange entzuten dugu, neskenegun juntako programazioaz mintzatzen. Bi, euh, voilà, ce soir, moi, je savais que la programmation... Gai juntako euh, programmazionia izigarria behatsa zen, eta hanitz maite uken nutin ikusgarriak izanki, euh, segur nintzen publikoak maitatuko zila. J'étais rassuré sur le, le fait que le public allait aimer. Hoita hamar bat minuta behanta hartu dugu hasteko, eta gai herdi ondotik urentu da. Ikusgarri hanitz behitzen, eta publikoa ez behitzen tenoian jin. Du coup, ça duré, duré, duré. Mais les gens sont restés, je trouve super... Bena urentzila arte egondia. eta bilakak emandin azken ikusgarriak arrakasta handia du. Ni kunten niz, jentik meitatu behitie eta gustatu zitzaidan antzerki sumait partekasi behitutut. E ravi que sa pleza. Dagun urtin, prefosta, festibal hau, arra antolatuik izan entzela e, segurtatu deiku, kristal omanjek.